Сега би сакал да со овие половина час што ни престануваат малку повеќе да размислиме за Мелхиседек не како личност, бидејќи за него не се кажува многу што, и тоа што се кажува веќе го прочитавме и го кажавме минатите сабота, туку за тоа единство во неговото име. Единство помеѓу функцијата цар и свештеник. Малку повеќе би сакал за оваа тема вечерва. Има еден стих во првото Петрово послание, каде што се употребува изразот избран род, царско свештенство. Кој е тој стих? Прво послание на апостол Петар. Тој стих каже што Петар цитира старозаветни зборови. Да гледаме тој стих. Каде во Петровите посланија постои тој израз царското свештенство. Бидеќи во тој израз, повторно, го имаме единството на тие две функции, на цар и на свештеник. Прво Петрово послание, втора глава. Ке почнеме да читаме од шестиот стих, како еден поширок контекст, бидеќи и таму апостол Петар тука цитира старозаветни стихови, старозаветни зборови. Значи, да, девети стих е царското свешенство, а ќе почнем да читаме од шестиот стих. Прво Петро, втора глава, од шестиот стих па до десетиот. Зашто во писмото стои напишано, ете, на Сион поставувам камен темелник, одбран и скапоцет и кој верува во него, нема да се посреби. Според кога да тука е Исаија 28.16, стихот што тој го цитира. Вие, вам пак, кој верувате, тој, мислејки на Христа, тој ви е чест, а за неверниците, Христос е што? Каменот што го отфрлија зидарите стана камен темелник или аголен камен. Камен од кој тие се сопнуваат и камен на кој паѓаат. Зашто не му се покоруваат на Словото, затоа се тие и одредени. Но вие, значи, има многу неверници, што се однесува до Евангелијето, што се однесува до Христа дури ги они што се нарекуваат со неговото име. И од секојаш било така. Но вие сте избран род, царско свештенство, свет народ, луѓе придобиени за да ги возвестите совршенствата на оној кој ве повикал од темнина во својата чудесна светлина. И бидеќи ова е соборно послание, кој што напишено значи до сите христијани, не само од првиот туку од сите векови, значи до нас денес. Повеќето христијани биле по потекло незнабошци. Од народите не биле не биле евреи по потекло. Повеќето христијани. Зато 10 стих вели вие кои некогаш не бевте народ. <laughs> Замислете. Не бевте на пак а што бевте ако не бевте народ? Значи, за да не бидете народ, значи дека не сте луѓе. Или евреите велеа кучиња за нас да боштите, а денес од Дарвин навака е популарен мајмунот. Ако не бевте народ, што бевте? Мајмуни. И интересно е, што че последнија два века, кој не верува и не се покорува на Словото, тој прифаќа да верува во своето наводно мајнуско потекло. Како тоа <laughs> се, си се намести. Или верува во Божито Слово и сум избран род, царско свештенство, народ Божи, десетен стих вели, вие кои што некогаш не бевте народ, а сега сте народ Божи, кои не бевте помилувани, а сега сте помилувани. Или ако не верувам тоа што мајмун или куче, не сум ниту човек, помалку од, од, од човек, помалку од народ. И за жал, поголемиот дел од светот така и се однесува денес. Се однесува како да се животни, а не луѓе, бидеќи избледува Божиот лик кај, кај луѓето. Многото затоа и сакаат да бидат животни, бидејќи тоа е, повеќе им одговара. Повеќе им одговара бајбонското потекло и педигре. Зошто бидејќи бајбонот нема одговорност. Бајбонот може да биде и хомосексуалец, може да биде и плудник, може да биде и крадец, може да биде и било што. Бајбон. Нема одговорност. Кој од нас ќе покаже со прст на некој бајмон и види го овој каков? Каков? Каков што си е по природа. Некој од животите не бара одговорност. Лавот не е убиец, затоа што убива други животни за да ги јаде. Не е видовен што тоа го прави. Нема морална одговорност животното. И зашто сакаат луѓето да бидат повеќе да имаат животинско потекло, отколку да го имаат Божиот лик, затоа што не сакаат одговорност сакаат да бидат неодговорни. Тоа е, е одлика на човековата грешна природа. Каде првпат се кажани овие зборови за царското свештенство? И овие зборови апостол Петр ги цитира од Стариот Завет. Не се кажани првпат во Новиот. Обично протестантите велат, еј, царско свештенство, тоа значи Во Стариот Завет имало свештеници и обичен народ лаици, а сега во Новиот Завет сите сме свештеници. Значи, така да реченото свештенство на сите верници. Мегутоа, апостол Петар <clears throat> не ги измислил овие зборови царско свештенство. Овие зборови ги цитира од Стариот Завет. Уште на Стариот Израел му се кажани овие зборови. Не е нешто од Новиот Завет прв пат воведено не да е некој нов концепт, како што Христовите две заповеди не се нови заповеди, <laughs> туку се цитирани од Моисеевиот закон. Ке отвориме во Излез или втора книга Моисеева, 19 глава, позната глава, која што има многу врска со пораката за оправдање со вера и често пати сме цитирали изминативе десетина години во контекст на Минеаполис 1888 година и темата за двата завета и вечниот завет посебно. Значи, излез или втора Моисеева, 19 глава. Израел се наоѓа, да, Израел се наоѓа пред Синај. И вели тука, ќе ќе почнем да читам од првиот. Во првиот ден од третиот месец, значи излегле кога? 15-тиот ден од првиот месец излегле, кога била првата Пасха. Првиот ден од третиот месец, колко време че месец и пол сега патуваат, и првиот ден од третиот месец, откако излегува синовите Израелски од египетската земја, во ден на млада месечина, значи на почетокот на третиот, вели првиот ден, стигна во Синајската пустина, се уште не се на Синај, туку пред Синај. Пред планината Синај се наоѓа Синајската пустина. Исто име. Плагајќи од Рефидим, дојдоа во Синајската пустина и се улогори Израел таму спроти гората, значи спроти Синајската гора. И Мојсей се искачи кај Бога, третиот стих, и му се јави Господ велејки, кажи му на домот Јаковов и извести ги синовите на Израел. Сами видовте што им направив на египтјаните и како ве изнесов на крилја орлови ве прибрав кај себе. Ко повторам овој стих. Господ им се обрати значи на израелците преку се велики, сами видовте што им направив на египтјаните и како ве изнесов на крилја орлови ве прибрав кај себе. Еве израелците видоа, ги видоа Божите чудесни дела. Па сега, ако го слушате гласот мој и го пазите заветот мој, и тука, тука Вагодер направи пауза и рече, кој завет? Си постави прашање. Не е они што допрва ке го склучат на Синај, уште неколку дена подоцна. Туку, они завет кој што веќе бил на сила, уште од Авраам. Ако биле послушни и го пазале тој завет, Аврамовскиот завет, не да има потреба од Синејски завет, или така наречениот Стар завет. И ако го послушаат тој завет уште тогаш, Господ им вели, ке ми бидете избран народ мегу сите народи, зашто моја е целата земја. И дали само тоа? Значи, Петр тоа го рече, избран народ. Се секаваме. Туку во шестот стих вели, и ке ми бидете царство на свештеници, вели овој превод, и свет народ. Како Великостителов ме интересира? Значи, свештеници, кажува. Значи, царското свештенство, веројатно, не сум проверил, не е толку битно, а, веројатно во еврејскиот израз така се кажува, царство на свештеници, буквално. Може да кажеме и царско свештенство. Мегуто, овој израз е многу интересен. Царство на свештеници. Уште тогаш, пред Синај, Господ целиот Израел го, го нарекол, односто, ако го послушаа заветот, ако беа верни, тоа беше условот. Сите израелци ке беа свештеници во некој смисол. Не значи дека сите израелци ке учествуваа во службите во храмот, во светилиштето, во обредните жртви. Како што и денес, не значи дека секој христијанин, секој обичен верник а, врши крштевање, света вечера. Не, значи, постои разлика меѓу самите верници. Постојат тие чинови и тогаш постоеле и сега Но кога целиот народ се прогласува за царско свештенство, царски свештеници, тоа значи дека целиот народ и последниот и најмалиот верник во црквата или во државата. Господ го гледа како негов свештеник, е некаков свештеник во извесен смисол. Секој може да му послужи на Бога. Ако му служиш на Бога, си свештеник во некој смисол. Затоа и имаме саботна школа, односно, да не биде само свештено лице некој кој што ќе служи од овдека, од ова место, туку секој верник да може да послужи. И не мора да бидеш на ова место, на катедра. Може и од место, како сега кога читавте утрински стихови, или како кога проучуваме библиска поука. Секој со нешто може да придонесе, или мора да биде во црква тој ден. Секој може да биде на благослов за некој друг, а за слава на Бога, и на тој начин ќе изврши свештеничка служба, односно ќе му послужи на Бога. Се разбира тоа може да го правиме и во обични денови, не само во савот. Целиот народ, царско свештенство, Зошто царско? Затоа што гледаме целиот народ ќе бил наречен царство на свештеници. Зошто царство? Значи не е република на свештеници. Во Божијата држава нема демократија. Како кај вториот звер што проучувавме, предпладнало. Во Божите држава нема република. Во Божите држава нема парламент. Во Божите држава има цар. И тоа свет цар. Безгрешен цар. Безмртен цар. И тој истиот вечен првосвещеник, починот Мелхиседеков. Безгрешен, свет, безсмртен. Не е умира па да го наследуваат други. Не е грешник кој што мора прво за своите греови да своја жртва, па после за другите. Таков првосвещеник ни требаше, читавме во Евреите, седма глава, минатата самот. Таков ни требаше, таков сам. Кој не би сакал таков цар? Па да, да направиме анкета, што би сакале? Господа би биде цар, совршен, безсмртен, безгрешен. Да ви биде цар или овие бајбуни денеска да ви управуваат. Што сакате? Јас на вистина би бил заинтересиран како <laughs> би бил резултатот од таа анкета. Некој да, некој би сакале второто, точно. Има луѓе кои што не не можат да издржат да живеат не само горе на небото. Имаше луѓе што не сакаа да, да живеат, е, Борче знае да <laughs> кого мисла конкретно, имаше луѓе што не сакаа да живеат во држава каде што имаше барем, барем нешто што личи на ред, како во времето на Груевски, барем нешто што личи на ред. Има луѓе што сакаа да, да има безредие во држава безреди, хаос, па тогаш и јас нема да плакам ништо. Има други што така сакаат. Да нема, да нема е, инспектори, да нема е, да нема полиција, некои би сакали полиција да нема. Нели? Да нема УЈП, да нема ова, да нема она. Да нема некаков ред. Има други што така сакаат. Има други што се борат за тоа, се викат анархисти, <laughs> цели движења, <laughs> револуционерни партии и така натаму. Се замислите, значи, некаков земски ред, кој што пак некакви земски расипани власти го налагаат, луѓето не би издржале во таков систем. А камоли во, во Божијата царство грешникот не би сакал да живее во Божите царство. Ако сака и пријател му да бите си биде грешник. На самиот почеток, имам што малку време, ова идеја, единството помеѓу царството, поимот цар и свештеник, што постои во името на Мелхиседека, Господ го планирал уште за првиот човек. Уште на самиот почеток. Иако тоа во битие баш не се гледа, значи никаде не се споменува поимот цар. Реков ја не за Аврам не се кажува дека е цар, иако бил голем газда. Не се кажува ни за Адам некаде тука дека е цар. Значи самата титула не се споменува. Но, сепак да се подсетиме, тогаш само го нафрлив, а сега би сакал да го прочитаме. Прва глава уште 26 стих. 26 значи, стих од Библијата. Потоа рече Бог да создадеме човек според нашиот образ. Значи не мајмун. Според нашиот образ. Ова е, ова е голема чест да создадеме некое создание, битие, што ќе личи на нас, на Творецот. Според нашето подобие, како што сме ние, ова е голема чест. И меѓу другото што? Што, што е првото, освен ова, ако е ова првото, што ќе личи на Творецот? што е веднаш следното што се кажува како особина на тоа битие, на, то, на тој вид, на тоа создание. Кој ќе биде господар? Евело, ако не цар, господар. Кој ќе биде господар над морските риби, над небесните птици и над добитокот, над целата земја и над сите гадинки што лазат по земјата. И кога го создаде потоа, се вели во 28 стих, значи машко и женско, борче го цитираше ова денес, според образот Божи ги создаде, машко и женско ги создаде, и сега следниот стих вели, ги благослови поки им рече, плодате се и множете се, и не полнете на земјата, и господарете над неја. денес, кога го создал човекот, Господ не планирал човекот да биде слуга, туку планирал да биде господар со другите созданија. И со целата земја. Бидеќи тоа е еден од а, аспектите со кои што го одразува Божиот лик. Бидеќи Господ е цар, вечен. Бидеќи Господ е Господ, значи Господа, <laughs> тоа значи Господ и овој што ќе личи на него, ова создание што ќе личи на него, да биде господар. Не да биде цар, а, слуга, се извинам, туку да биде господар. Елена Вајд пишува дека Адам и Ева биле создадени да бидат цар и царица на оваа планета. Дека е тоа така, Значи, прочитавме, на целата земја да господарат требаше, нели? Адам и Ева, царот и царицата. Читаме во Јов, се кемате во Јов. На прво, почетокот, на првата глава во Јов, се собра на Вселенскиот состанок пред Господа, кој што се собрал? Сите синови Божи. Ајде го радиме тој текст. Книга за Јов. Втора глава рече. Да, е, може да, да четем од првиот стих. Еден ден дојда синовите Божии, да го запазиме овој израз, синовите Божии дојда. Да застанат пред Господ. Кои се синовите Божии? Дали се ова ангелите? Ке одговориме на тоа прашање. Со нив дојде и гјаволот да застане пред Господ. И му рече Господ на гјаволот, од каде дојде? Не дека не знае Господ. Не, не бара информација. Му одговори гјаволот на Господ и му рече, одев по земјата и ја обиколив. Интересно е сега. Зошто синовите Божи дошле пред Господа на еден состанок и таму каде што се собраа синовите Божи дошол и гјаволот. Дали гјаволот спаѓа во оваа категорија синови Божи? Некој може вака да помисли. Па веројатно синовите Божи се сите ангели, па и гјаволот како еден од ангелите. Но, дали синовите Божии се ангелите? Се нека може да и така да ги нарече. Ако читате во во Лука, каде што е даден во третата глава родословот Христов, кој што оди назад не само до Авраам, како во Матеј, туку, до Адама, Значи, овој беше син на овој, овој син на овој, син, син, син, син, син. Соломон син на Давид, Давид син на Јесе и така натаму, Исак син на Аврам и така натаму. И доаѓа до Сит, кој што беше, да, Сит или Сет, син на Адам, а Адам, син Божи. <laughs> Тоа не значи дека Господ му е родител на Адам, Значи, Адам не е како Христос или не е некое битие што потекнува од Божјата суштина, од Божеството, туку е наречен Син Божи затоа што тој е прво создадениот, тој е оно што Господ го назначи да биде Господар, да биде цар на оваа планета. И кога Адам падна во гревот, секој што прави, вистина, вистина ви велам, рече Христос, секој што прави греф е што? Цар, господар? Не, тој е роб. Роб. Затоа Библијата, ниту еден човек не го смета за, за господар на земјата. Сите се тие робови. И оние 13 души на врвот на пирамидата, што која ја имаат сета власт. И манипулираат и раководат и управуваат со пониските тутуритки, како овие што ги гледаме на, кај нас, например. И тие немаат власт, и тие се робови, и тие некому му се кланјаат. И најбогатите и најмокните луѓе на оваа земја, некому му се кланјаат имаат некого над себе, како нивен Господ. Значи, и тие не се како Адам, што беше на почетокот. Епа, кој е тој? На кого сите му се кланјаат од овој свет? Тој е гјаволот, се разбира. Тој е гјаволот. Кога Адам падна, власта на оваа планета премина од негови раце во рацете на узурпаторот. Они Кој кого е вели Павле, кој кого надвладае, тој му станува, едниот на жену, на другиот му станува слуга или роб. Власта преминала во раците на гјаволот и од секоја планета населена дошле синови Божи, дошле првосоздадените од тие планети на конференција на Вселенски совет пред Господа, А од ова планета не можел да отиде Адам, кој што бил на мртов, заради гревот, туку дошол гјаволот, оно што ја узурпирал, окупирал планетава со грев, со својата власт, со својот бунт против Божијата држава, против Божијата влада, против Неговото царство. Има една убава мисла што би сакал да споделам уште сега, уште еднаш, иако и порано ја цитирано, ја прочитав прв пат во на сајтот на Православната Охридска архиепископија, мислам дека самиот Јован Вранишковски ја напиша, или ја цитирал некој друг. Се секјам дека гласише некако вака. Кога Господ го создал човекот, го создал за да биде цар. Се му дал, и власт, згора на тоа, на целата земја. Од своја страна пак, што требало човекот? Како требало човекот да реагира на, на сето ова што го добил, бесплатно и незаслужено, преку создавањето, значи, од сето тоа било благодат. Човекот требало сето тоа, значи, да возврати со љубов кон својот творец, И сето тоа да му го принесе на Господа, да му го врати на Господа во жртва, како жртва. Значи, Господ го создал човекот да биде цар, а човекот требало доброволно да се откаже од таа титула, значи од љубов, како Јонатан, и да стане свештеник на тој начин што сето тоа што го прима, ќе го врати во Божја служба. Значи, ќе го жртвува за, за Бог да се прослави, а не јас. Многу бува мисла. Не знам точно како гласеше, вака ја парафразирав многу. И цар, и свештеник. Како Белхиседек. Како последниот Адам, како Христос. И првиот Адам, по Божи план, требаше тоа да биде. За жал, Адам тоа не го направи. <laughs> Затоа што... Затоа што падна падна на испитот. Иако да, му беше дадена власт на целата планета, имаше една, сепак, имаше една многу мала територија, многу помала од Ватикан. Може би помала од оваа сала, <laughs> не знам. Една мала територија имаше, околу едно дрво. Ништо повеќе, ништо пошироко каде што Адам немаше власт. Од тоа дрво му беше забрането, му беше забранет плодот на тоа дрво, значи немаше власт на тоа дрво. По Божија волја беше така. Зошто? Бидеќи тоа беше единствениот начин на кој што човекот имаше слобода и избор. Господ сака да му служиме од слободен избор, значи од љубов. Кај што нема избор, нема љубов. Не е тоа љубов. Можеше он да создаде роботи, како вештачка интелигенција, тоа не е љубов, тоа не е, нема смисол. Или да се купиш жена, да речеме, не мора да биде напумпана кукла од продавница, еве дека биде и вистинска жена, ама да не биде, да нема своја лична слобода, туку да биде некој, како некој робот, нешто што ти ќе го програмираш. Сакате таква жена? <laughs> Мислам, може да сакате таква <clears throat> како слугинка, <laughs> како робинка. Мегутоа не е тоа љубов, не е тоа тоа. Не е тоа вистината. Господ создал слободни суштества, затоа што сака а, љубов, која што може да постои само од слободен избор, од а, слободата на создадените. И затоа, секогаш, кога постои тоа, слободата постои ризик. Затоа луѓето се плашат да создадат роботи кои што ќе имаат слободен избор. Не знам дали може да создадат <laughs> такво нешто. Но, во сите филмови каде што се обработува таа тема, кога луѓето ќе создадат машина, што потоа самата ќе одлучува за себе што ќе прави, ќе има слобода, слободен избор, тоа што само прашање на време кога таа машина ќе се побуни против човекот и ќе настане војна. Господ тоа го направил. Зошто се појавил гревот на планетата? Зошто воопшто грев? Зашто тоа било ризикот на слободата. Слободата го носи тој ризик. Господ сака слободни битија. Затоа такви создал. Затоа што кога слободното битие ќе во ќе возврати љубовта од слободен избор, не принудно, току од слободен избор ќе возврати љубовта, значи од љубов, тогаш таму постои вистинска среќа и вистинско единство и вистинска заедница. Тоа е среќата всушност. Но постои значи само еден ризик а тоа е што слободата подразбира можност да се избере спротивниот пат. Патот на бунт против Бога и желба да се биде независен од неговата волја. Е тој ризик мораше да пости. Не може да создаде, да создаде слободен ум, а да ја нема можноста, опцијата да се побуни против него. Не може тоа што не е слобода, тоа што е програмиран ум, а не е слобода. Затоа Господ создал слободни битија со ризик дека ќе сгрешат. Тој ризик може да кажеме дека и прашање на време, кога ќе се случило, ако не бил Луцифер, може ќе бил некој друг, после милиарда години. Не, не е тоа суштината. Суштината е дека слободата го носи ризикот на греот. Затоа и од вечността е подготвен планот на спасение, затоа што конечно во, во Божјата промисла тоа е битното. Која ќе победи кога гревот ќе биде победен едно за секогаш, никогаш повеќе да не се појави. Затоа, се, затоа Господ го дозволил сето ова, сето ова историја. Затоа што кога ќе поминеме ни сето ова искуство, како што поминавме, а целата вселена гледа и тие што не помина, никогаш повеќе нема да се јави грев во Божето царство. Никогаш повеќе, бидеќи се знаеме, знаеме сме го пробале тој. Пробана работа е тој плод. Забранетиот плод е веќе пробана работа и знаеме како изгледа. И никогаш, никогаш во Индина никој нема да сугерира, нема да му текне да се побуни против Бога, затоа што тој пат е веќе искусен. Тоа е нешто веќе видено, дежави. Тоа искуство го знаеме и знаеме каков е, каков е тој пат, патот на бунт против Бога. Затоа никогаш повеќе нема да се, да се појави бол, бунт. Никогаш повеќе нема да се појави гревот, откако еднаш Вселената ќе биде очистена од него. Господ го создал човекот да биде цар и човекот го имал тој избор да му возврати на љубовта на Творецот, да и возврати со тоа што ќе стане свештеник. Со тоа што ќе го врати сето оно што го примил од Господа, ќе го врати за негова служба. Самиот ќе се набали за Господ да биде единствениот цар понатаму. И се што се случува да биде според неговата волја било каде во светот и било каде во универзумот. Нека му е фала и слава вечно. Амин.